Egun honen zure guzieri, separatismoa. Ez dut aipatu nahi gaur eskualde baten txede politikoa. Baina funtsean hitz belean zer dugu. Gure artean, hobe eta kanpoko jendea, ugun. Horrekin dugu, bazterketarekin, maleruski biak eraikinai, eta nola ezagitu, nola onartu ingurumenaren babesian ere bai, horrekin pentsatzea denak ados gira uste dut. Izan ekolo simpatiko, izan dirua baztertzeko, izan denbora optimizatzeko, autoaren erabilpena hainbezain bat mugiztu beharko dela, ados. Baina nola imposatu klase errikoiei bigarren zafla bat. Lehena, gentrifikazio politikoekin, metropolak, aglomerazioak, hiri zentroak bizitzeko, ezin eskuragarriak bilakatuz. Behartuz jendea instalatzea oruno inguruetako barnekaldeko errietan, lotizamenduetan. Lana, eskolak, ospitalea, zerbitzuak non ditugu gehienetan, iri zentruetan ez? Behar momentu hontan goizero bezala baionako lausartzetako auto lehuetan ziste. Ta zein da behaz bigarren zafla? bihar hemen ere bai zon afebl emision bati esker auto kutsakorrenak gure auto diesel zaharrak zirkulazioan debekatuko dira. Jende sumea kanpotik gina bere betiko autoarekin ez da gehiago onartuko. Bortitza, stigmatizatzailea, austura territoriala eta soziala sortzeko presgira? Denak preslitzateke ere bai irizen troan bizitzeko lan egiteko autoaren beharri gabe, bizikletez, oinez, autobusez edo le SUV elektrik. Baina karta postala hori jende gehiengo batentzat ez da posible. Ados bizikleta elektronikoa kitxorik garatzen dela. Ados baiona eta siberua ebilbide arteko autobusa azkarki garatzen dela. Ala ere gaur egun autoa ezinbestekoa dugu. Sortuko diren ZF horiek ez dira justifikatzen ahal eta sozialki onartezinak dira. Halako ekologia nigabe. Milesker geta zentzunik eta pasaigunon.